Ma nafx jekk kelkomx l-esperjenza li titilaw il-qorti jissuġġerilkom li ma tmorrux għax eh, fil-qrati ġili tingħata ġustizzja u ġili ma tingħatax. L-iskrittura hi mimlija b'episodji ta' imħallfin li kienu korrotti u li Alla jkastigahom. Jiġifieri jekk, anke jekk għandek raġun, ipprova evita li tmur il-qorti. Imma jekk hemm bżonn li titla' l-qorti għax ma tistax tagħmel mod ieħor, tajjeb li tqabbad avukat tajjeb. Avukat tajjeb mhux biss dak li jħodlok ħafna flus, m'għandix dubju, Imma avukat tajjeb ukoll li qiegħed hemm għalik biex jiddefendik. Biex jgħid lil imħallef il-viżjoni vera tiegħek li jipprova jgħinek biex jeħilsek mill-kundanna li tista' tiġik. Dak huwa xogħol l-avukat. Kemm darba jinsaqsejt jekk jiena avukat. Il-klijent tiegħi jgħidli li hu kien li għamlu dak is-serq jew dak il-qtil. Nista' niddefendih? Nista' nipperswadi l-ġurati jew il-qorti li dik il-persuna mhix ta' min jikkundanna? U naturalment hemm question marks. X'għandi nagħmel bħala professjonist, bħala avukat tajjeb, bħala avukat difensur, għax dak huwa x-xogħol tiegħi? jew nagħmel kompromess mal-kuxjenza tiegħi li jien qed niddefendi bniedem ħati u naf li huwa ħati. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar avukat. Isejħulu difensur, kunsillier, Dak li jikkonsla u dan l-avukat, l-avukat difensur, jippreżenta Ħuna Ġesù Kristu fejn ikellimna dwar ir-relazzjoni tiegħu mal-Missier u li din ir-relazzjoni bejn il-Missier u l-Iben hija mseddqa Hija murija fl-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu eh huwa l-avukat tagħna. L-Ispirtu s-Santu huwa dak li jagħtina l-erf. Dak li jgħinna inħarsu lejn il-ħajja u lejn in-nies b'mod differenti. L-Ispirtu s-Santu huwa dak li meta jinżel fuqna jagħtina għajnejn ġodda. Mhux li naħbu l-verità, imma li naffrontawha. U quddiem il-verità naffermawha u nkunu kapaċi once li nafu l-verità kif dik niddefenduha billi nħarsu d-dinjità tal-persuna. Ġesù jgħidilna li hu u l-Missier ħaġa waħda u l-Ispirtu s-Santu huwa ħaġa waħda għax it-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, huma lkoll ħaġa waħda, huma Alla wieħed. Imma il-mod tat-Trinità mhix xi ħaġa biex niddiskutuha teoloġikament f'something xi ħaġa hemm fuq. Imma t-Trinità huwa stil ta' ħajja, stil ta' kif ngħix ir-realtà tiegħi umana. Għalhekk nixtieq, mill-dawl tal-Ispirtu s-Santu, Neżamina ftit magħkom ġrajjiet li qed jiġru madwarna u kif l-Ispirtu s-Santu qed jagħtina d-dawl kif inħarsu lejhom. Hemm mod kif tħares bħala Nisrani u hemm mod kif tħares bħala mhux Nisrani. Il-mod kif tara d-dnub u tħares lejh bħala Nisrani u tħares lejn il-midneb u tħares lejh bħala Nisrani wkoll. Jiena darba minnhom kelli kelli uġigħ f'riġlejja bħalma ġrali dan l-aħħar meta qed inbierek. U Tgħidli b'daqshekk tilbes kneecap jew tmur għand it-tabib itik olfen u x'jagħti u terġa' tiġi f'tiegħek. Mhux dejjem hekk faċli. Jien nista' nħares lejn din il-ġrajja bħala xi ħaġa u hija mhux kulħadd jiġrilu hekk, mhux kulħadd iweġġa' saqajh, mhux kulħadd Ġieli xi mdaqqiet ma jkunx jaqa' jew jiżbalja. Niftakar kont mort għand soru li kienet herbal scientist u tatni diversi affarijiet naturali biex jgħaddili. Ma barra li ħarset lejja mill-punt ta' vista mediku, jekk sirt hekk, qalt li ħa ngħidlek, nixtieqek taħseb ftit xi tfisser dan l-uġigħ li int għandek f'riġlejk. Alla x'qed jgħidlek bih dan l-uġigħ? Bqajt inħares lejhek. Għax hi kellha għajnejn li jaraw il-ġrajjiet mhux biss kif jidhru minn barra, imma fid-dawl tal-imħabba t'Alla. U hi kienet temmen, bħalma nemmen jien, li ma jiġri xejn fil-ħajja tiegħi b'kombinazzjoni, imma jiġri għax Alla jridha dik il-ħaġa jew jippermettiha, ma jridhiex imma jippermettiha. U dan dejjem għall-ġid tagħna. Imma jien biex nifhem dan irrid nieqaf u naħseb. Għalhekk nixtieq insemmilkom ġrajjiet li qed jiġru bħalissa u l-mistoqsija hija imma l-Ispirtu Santu kif ħares lejhom dawn il-ġrajjiet? Id-dawl tal-għerf, li huwa l-Ispirtu s-Santu, kif iħares lilhom? Bħalissa tafu li hemm l-elezzjonijiet, u nistgħu noqogħdu naqblu ma naqblux u imma jien bħala Nisrani, dawn l-elezzjonijiet li qed isiru llum, kif ħa nħares lejhom? Illum il-Papa beda vjaġġ fil-Art Imqaddsa nista' nqisu bħala Kap tal-Istat li jmur iżur stat ieħor. Imma l-Ispirtu Santu kif iħares lejn il-fatt li l-Vigarju tiegħu, li huwa l-Papa, Imur f'art fejn twieled Ġesù biex joħloq dak ir-rapport imkisser bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani, bejn l-inġustizzji li l-Insara qegħdin dejjem jonqsu f'dawn il-pajjiżi. L-Ispirtu s-Santu x'qed jgħid fuq din il-ħaġa? Qed jgħid illi ejjew inħarsu biss bħala aspett ta' ġrajja politika jew soċjali? Jew fil-fatt hemm xi ħaġa iżjed minn hekk? Intom tafu li bħalissa qed jiġi diskuss sew il-pożizzjoni ta' diversi Kattoliċi illi ż-żwieġ tagħhom tkisser u m'hemmx ċans li dan jerġa' jitfejjaq. Quddiem dan il-fenomenu li qed ikun dejjem iżjed komuni anke fil-parroċċa tagħna, il-mod kif inħares lejhom dawn in-nies, il-mod kif l-Ispirtu s-Santu jħares lejhom, kif ser ikun? Inqis bħala, ojja dawn għandhom żwieġ fallut, dawn falluti xbin ta'. Allura m'għandhomx dritt li jiġu l-quddies jew jiġu s-sagramenti għax iż-żwieġ tagħhom fallewh. X'inhi jiġu jitqarbnu ma tarax qed jgħixu fid-dnub. Hekk inħares lejhom dawn in-nies? Jew inħares lejhom b'mod Kif iktar spiss jidher ċar li s-Sinodu tal-Isqfijiet li ser isir minn hawn u ftit ieħor u l-atteġġjament tal-Papa Franġesku il-ħin kollu jenfasizza li trid tibda mis-sitwazzjoni tan-nies, mis-sitwazzjoni tan-nies, u mbagħad din is-sitwazzjoni ssaqsi x'inhi r-rida t'Alla għalihom. Allura l-approċċ ta' duttrina u l-approċċ pastorali mhumiex kontra xulxin? Illi jien qed nipprova nifhem din is-sitwazzjoni, allura qed immur kontra t-tagħlim tal-Knisja bħalma hawn min jgħid? Imma il-fatt li jiena tant nirrispetta d-dinjità tal-persuna l-oħra, Tant inkonxju li dik il-persuna hija xbieha t'Alla, hija Ġesù ieħor illi fil-problemi tagħha jew tiegħu jrid inħares lejhom mill-istess għajnejn li jħares lejhom Ġesù. U m'għandix dubju illi s-sinodu li ħajsir f'Ottubru anke bħala konklużjoni tal-kwestjonarju li jintbagħat is-sena l-oħra, il-Knisja ħatibda tieħu atteġġjament iżjed pastorali milli qatt kellha qabel. Mhumiex kontra xulxin, le. Illi persuna li tinsab minħabba ċerti ċirkostanzi f'ħajjitha, li min jaf kemm ippruvat issalva ż-żwieġ tagħha u ma rnexxilhiex, u ma rnexxilhiex, le ma nistax jiena ngħidilha ħares jiena nħobbok, ejja għall-ikel li hija l-Ewkaristija, imma ħares hi ma tistax tiekol. ma tistax tiekol. U naħseb eħe illi dan il-Papa qed iwassal messaġġ ċar kif l-imħabba vera hija l-imħabba li tieħu in konsiderazzjoni s-sitwazzjoni konkreta tan-nies. Fil-Knisja mhux se jitbiddel xejn. Dak li kien ħażin qabel jibqa' ħażin illum ukoll. Imma il-mod kif inħares lejn min jiżbalja, jekk huwa żball, għax imbagħad jiddependi miċ-ċirkostanzi, jiena naf nies pereżempju illi ppruvaw isalvaw iż-żwieġ tagħhom għamlu minn kollox biex isalvawh. u r-raġel, biex ngħid ir-raġel jista' jkun il-mara, waħlula mard jiġu jgħumu minn dak li hi, dejjem jgħiruha, dejjem ibaxxuha, u fl-aħħar ma xifax tissapporti iżjed. Għax anke tfal kienu qed ibatu. Allura din mara se ngħidilha. Mod ieħor kif l-Ispirtu s-Santu jgħinna biex inħarsu lejn il-ħajja ftit ilu sar il-Eurovision. U tafu li l-Eurovision intrebaħ minn Conchita, Conchita Wurst, li hija mill-Awstrija. Il-Kardinal l-Arċisqof ta' Vjenna, Kardinal Christoph, Sean Byrne, flok bħalma hawn min għamel kif da kien raġel u issa mara, kien jilbes hekk u mbagħad bil-baffi u niġġudikawh u nikkundannawh u qisna npoġġi lili nnifsi aħjar minnu. Il-Kardinal tal-Awstrija l-Arċisqof ta' Vjenna, Schönberg jgħid hekk, Jiena ferħan b'Tom Newvert, li hija l-isem proprja ta' Conchita, li kellu dak is-suċċess fil-Eurovision u li kien irnexxielu jwassal il-kreazzjoni artistika tiegħu bħala Conchita Wurst. U jiena ħa nitlob għalih. Il-ħajja, jgħid Kardinal Schönberg ta' Vjenna, il-ħajja hija magħmula minn ħafna kuluri differenti u li dawn kollha jinsabu fil-ġnien ta' Alla. Mhux kulħadd li jitwieled raġel iħossu li huwa raġel, jew titwieled mara u tħossok li inti mara. Dawn in-nies, jgħid il-Kardinal ta' Vjenna, jistħoqqilhom l-istess rispett bħal kull persuna oħra li hawn fid-dinja. Iva, hemm mod Nisrani kif tara dawn il-ġrajjiet u hemm mod mhux Nisrani kif tarahom. Li noqgħod niġġudika. Illejla hemm il-logħba bejn eh, Atletico Madrid u eh, u Real Madrid, le? Kif nħares leha? Bħala logħba? Bħala mod kif naddi żmien bin-nies? Nġalhom jirrabjaw? Jew mod nisrani kif inħares leha anki waqt li qed nieħu gost nara din il-logħba?